San Pablo apostoluak erroma tarrai egindako gutunetik. Zenideok, grinatxaren menpean bizi diranak ezin izan gogoko jainkoari. Zuek ostera ez zare grinatxaren menpean bizi, espirituaren menpean baino, jainkoaren espiritua zeuekan bizi da eta. Norbaitek kristoren espiritua ez badau, hori ez da kristorena. Kristo zuekan eh, badago barriz, gorputza pekatua gaitik hilik egon arren, espirituak badau bizia jainkoaren salbamen indarrari esker, Jesus hilen artetik biztu eban jainkoaren espiritua zuekan bizi bada, Kristo hilen artetik biztu ebanak berak biziazoko ditu zuen gorputzilkorrak ere, zuekan bizidan espirituaren bitartez. Jaunak esana